Madin. Şu wagtky Muhammet sallallahu aleýhi we selleme uýýan Muhammet ymmatynyňam köpçüliklerini, köpçüliginiň, tutýan dini, näme, hakyky din däl. Pygambere getir, getirilen, indirilen din däl, ýasama din. Düşündiňmi? Emma, hakyky pygambere inen dini tutanda şu wagtky ümmat, bu harlygynda, zelilliginde gezmeli. Eýýäm şu ümmat özüni Alla, özüni pygambere, özüni yslama, özüni Kurana, Özüni Muhammedymmaty ýöňkäp durka-da, doňuz, maýmynlardan azaşan, ýewreý-hristian käfiriň astynda gul bolup ýörmi? Onda bular näme? Hakyky pygambere gelen yslamda däl. Hakyky yslamda gezen adam hiç haçan pes bolmaýar. Höküm pygamberimiz, sallallahu aleýhi we sellem, bir hadisi şeriflerinde näme diýdi? El-islamu ýa'lu we la ýu'la aleýhi diýdi. Yslam däim näme? Beýikdir, oň üstüne hiç zat galmaz diýdi. Ýagny yslam dini hemme dinlerden beýik bolşy ýalak, yslama uýýan Muhammet ymmatam hemme ummatlardan beýik bolmaly, bu ummat hiç ummatyň astyna girmeli däl, boýun bolmaly däl, teýine düşmeli däl, gullugyna girmeli däl. Emma şu wagtky Muhammet ymmatynyň bir bölegi, näme, amerikanlaň koloniýasynda, bir bölegi, ýewropaň koloniýasynda bir bölegi, Näme Hytaýlaň koloniýasynda bir bölegi, orslaň koloniýasynda, ýagny şu ummaty koloniýa etmedik melgun kapyr ýok. Düşündiňmi? Indi käbir musulmanlar döredi şü koloniýada gezip ýören musulmanlaryň dini erkinligini almaklyk üçin we olar göreş edip başladylar, başarany dil bilen, başarany galamy bilen, başarany maly bilen, başarany Jany bilen. Ýöne bu koloniýa tarapyndan toslanan käbir molla, müfti subaklar yslam ady bilen yslamyň garşysyna çykýarlar. Din ady bilen diniň garşysyna çykýarlar. Düşündiňmi? We özlerine näme Kur'ana ýöňkeýärler, ähli sünnede, selefe ýöňkeýärler we hakyky yslamy näme duzakdan, hakyky musulmanlary koloniýadan çykarmaklyk üçin göreş etýän musulmanlara Çyn musulmanlara da näme töhmetlerini atýarlar? Terror diýýärler. Ekstremist diýýärler. Soň radikal diýýärler. Wähäbist diýýärler. Düşündiňmi? Wähäbi diýýärler. Fundamentalist. Fundamentalist diýýärler. Düşündiňmi? Şul atlaryň hemmesini hakyky musulmanlar göterýär. Düşündiňmi? Emma hakyky musulmanyň, musulman adyndan başga ady ýok. Biziň Muslim, biziň adymyz Muslim, biziň Muslim adyndan, Sünni, Sünni adyndan, Muhammedi, şul atdan başga biz ady kabul edemizok, düşündiňmi? Ýöne näme, yslam duşmanlary, käfirler tarapyndan bolsun ýa-da yslam donuna girip, musulman halklaň dilinde gürleýänler, näme, tarapyndan bolsun, ine, ýaňky atlar bilen, näme, atlandyrýarlar. Şoň üçin. Indi şu wagt näme? Haky tapmaklyk uç, haky tapmaklyk kyn boldy. Öňki döwürlerde näme? Hakyň döwran sürýän döwürlerinde haky tapmaklyk näme? Aňsatdy. Bir topar adam näme? Bir jemagat gowy ady göterýän bolsa, şolar näme? Hakda diýildi. Emma bu döwürde näme? Hakyň ýitip, batylyň, zulmuň döwür-döwran sürýän zamanasynda haky tapmak kyn boldy. Näme üçin? Indi haky göterýän adamlara Irbe dat dakýalar. Näme? Olar ekstremist, olar terror, olar näme, wahabist, bular näme gorkunç zat, irbe datlar bolyn, köpçülikleýin adamlar näme diýip pikir etýär, Aý, bular gowy bolsa, bu irbe datlary götermeýärler-ä-row. Bular hakda bolsa, bulara buňňalak gorkunç zat dakmaýarlar-a. Şeýdibem ada görä, näme, bul hakykatda gezip ýören, näme, La ilaha illallah sözüni ýeňdirjek bolup, Muhammet sallallasyn sünnedini direltjek bolup, bar bolan zatlaryny, iň gymmatlyklaryny, janlaryny gaýgyrman gezip ýören näme musulmanlara erbet adamdyr öýt.